Càpsules musicals en Rafael Corbí. Avui redescobrim entre nosaltres el disc de Manuel Carrasco, La Cruz del Mapa, del 2018. y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero, todo es corazón Tiene la vida más vida si la tiene cerca el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad. Y en tu ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo. Un personatge carismàtic en el món de la música, Manuel Carrasco Galloso, nascut a Isla Cristina, a Huelva, el 15 de gener del 1981, aquest cantant de rock suau, de pop, eh, que va participar a la segona edició del concurs de telerealitat musical Operación Triunfo i que es va donar a conèixer els eh, primers anys de la seva música. A part d'això, doncs, el 2002 eh, actuava a Operación Triunfo, va aconseguir aleshores eh, qualificar-se segon després eh, de Ainhoa Canta la Piedra, que en fou la guanyadora. Un dels concursants eh, amb eh, un més gran recolzament per part del públic d'aquesta edició, sent el favorit en quatre ocasions. El seu un dels tres guanyadors va optar al costat de l'Ainoa i de la Bet per representar a l'estat espanyol al Festival d'Eurovisió 2003, que va tenir lloc a Riga. Tenir Des d'aleshores eh, i a través del seu debut en discogràfic eh, que es va produir amb Kirme el disc del 2003 han estat en diversos els àlbums que ha portat a terme. En aquest cas eh, estem parlant nosaltres del disc La Cruz del Mapa que es va llançar el 7 de desembre de 2018 a través de Universal Music. jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. Que tienes que nunca te supe cómo descifrar. Que quieres, me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad, déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser Déjame ser tu capital, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta. Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde. Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera. Si vuelves a mirarme a los ojos, verás cómo me arde. Les cançons que recordem de Manuel Carrasco com a singles extrets d'aquest àlbum el vuitè de la seva carrera artística. Després del Quiereme van esdevenir-se també el 2004 Manuel Carrasco. Tercera parada, el 2006, el 2008 va ser Inercia. El 2012, Habla, Confieso que sentido, va sortir el 2013, Bailar el viento, el 2015 i aquella Cruz del Mapa el 2018. A més a més, un parell d'edicions especials, l'Habla 2, el 2012, el Tour, Bailar el viento, que va publicar per en Format de CD el 2016. Aquests han estat els eh, tres singles eh, famosos d'aquest disc, Que bonito es querer, la primera d'elles i Déjame ser la segona, i aquest recordatori del seu disc el tancarem amb Me dijeron de pequeño, el primer dels senzills publicats d'aquest àlbum a càrrec de Manuel Carrasco. Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredadera, artistas del postureo Regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces, de la gente de mentira, de sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de no peínate pero por dentro, ponte guapo para ti mismo, no te engañes si no es cierto, hay un barco a la deriva en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero y será fuerte el idilio no me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito.